kuri mwebwe mwese muduteze abiri kaze muri ano makuru mu kirundi hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura burasaba ko abakorera mu masoko bubahiriza inzira icamwe imiduga ifasha kuzimya imiriro mu gihe cy'impanuka ni mu gihe mu rugendo bagize kuri wa gatatu biboneye ko izo modokari zinjira bigoranye mu masoko amwamwe. amwe gihanga naho ni mu ntara ya bubanza Mustaneri aragabisha abazosubira kurimira umuceri haruguru y'ibarabara rikuru rije mu ntara ya cibitoke akavuga ko bazobihanirwa ngo ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije mu mvuga iremesha nayo yo kuri uyu wa gatatu muhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba aza kutubwira ibijyanye no gutyoza abandi mugabo mu nyuma nabo bakaguhindurira ko ni mu kanya mw'ido n'ido muri makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na François kimana sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Yasubiye kubaramutsa ibice birenga mirongo itatu ku ijana by'ibifungurwa nk'imboga n'inyama biri mu masoko atandukanye y'igihugu birononekara biturutse ku bukene bw'ibikoresho bikanyisha mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe gukingira igisenge ibituma ibifungurwa nk'ivyamwa imboga inyama n'amafi vyononekara mu masoko atandukanye mwabonye yuko dufise ikibazo ahanini cyo kubika ibifungurwa e, kuko nkuko mwabibonye abadandaza benshi cyane cyane nk'abadandaza ibyamwa n'imboga eh, n'inyama n'amafi barahombera ku kubura ibyuma bishobora kubikamo ibyo bifungurwa berkimas yatunga imana amenyesha ko agiye kwegera abo bafashanya mu by'uburyo kugira haboneke ibyo bikoresho akanasaba yamara abadandaza nabo kwiyungunganya bakagura ibikoresho byotuma umwuga wabo utera imbere tugiye gusubira kandi tuvugane n'abasanzwe ariko barafasha ubushikiranganje hano twavuga porogaramu dinasozini pour l'environnement nibo basanzwe baratanze n'uburyo kugira ibintu bikoresho bibonekane tuzosubira kandi tubasabe yuko bogira icyo bafashije kugira turabe yuko hari akarusho kobonekana nabo kuko turazi yuko badandaza bakunguka twabasaba ko niyo bashyiramo ingufu na cyane cyane kurondera ibyo bikoresho bibazo bibazoba tubona bashobora gukora akazi kabo ka minsi yose ariko ku bituraba tuzogerageza turabe ibizoshobora kubonekana tuzokibahereza mu ntumbero y'uko umwimbu udaheza ngo wononekare bivuye ku kubura ibikoresho byo gukanyisha babibikamo ungana hafi amatoni jana na mirongo ibiri y'ibigori ni utari kuraronka aho habereye muri komine ya muyinga mustanera mede misago asaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji kwakira ibigori byegeranijwe muri iyo komine kuko uwo mwimbu wohava wononekara n'inkuru tubaza Pierre Claver Habarundi ibigori vyegeranijwe muri komine Muyinga biguzwe na leta y'u Burundi ngo bishinguwe ahantu hatabereye icyo gikorwa umustanteri Amede Misago afise impungenge ko bihagumye vyohava vyononekara kuko ngo naho babishizemwo umuti wo kubikingira hamaze kwibonekeza ibimenyetso vyo kubungwa nico gituma asaba ko ubushikiranganje bujejwe ivy'ubudandaji bwonyaruka bukakira uwo mwimbu tugasaba rero nyakubahwa umushikiranganji ibigori mwakura mubishikiya kuko amasitoke twabisizemo adahuye no kuba amasitoke by'ukuri muri ubwo bushikiranganji bamenyesha ko bariko baritunganya kugira ngo bakire ibyo bigori kandi ko bazotanga inkuru zijanye n’icyo gikorwa komine muyinga yonyine ikaba yegeranije amatoni hafi ijana na mirongo ibiri y'ibigori Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro arakoze Pierre Claver abarundi imiryango igera kuri mirongo umunani iri ku mitumba itandukanye muri komine bugabira intara ya kirundo yarihaye matongo ya leta arenga amahegitari ijana na mirongo itanu yari yahawe impunzi z'abanyarwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu n'icenda bamwe muri iyo miryango bamenyesha ko ayo matongo bayahawe n'intwaro z'ico gihe Mustaneri wa komine Bugabira agasaba nyabona ko abanyabugabira bomenya gutunga ivyabo n'inkuru tubaza Agnes naho mpagaze nk'uko bishyikirizwa na musitanteri wa komine bugabira ikibazo kijyanye n'amatongo ni kimwe mu ngorane zihanze abanyagihugu bo muri iyo komine ngo icyo kibazo cy'amatongo kiri mu bimwe mu bibazo bitandukanye bizwe ko n'inama jambo ya komine bugabira aho musitanteri yamenyesheje yuko imiryango igera kuri mirongo umunani yo ku mitumba itandukanye yo muri iyo komine yihaye amatongo arenga amahegitari ijana na mirongo itanu yari agenewe impunzi z'abanyarwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe na majana icenda na mirongo itanu n'icenda icyenda abo banyarwanda bakaba bahawe ayo matongo nk'imitso hambavu y'ayo matongo musitanteri amenyesha ko hariho n'ayandi matongo ya komine abanyagihugu bihaye ataburenganzira ngo abo banyarwanda batashe iwabo musitanteri amenyesha yuko basize bahaye ayo matongo bagenzi babo abandi nabo basize bayagurishije Eric Twizeyimana amenyesha ko babigize mu kutamenya kubera ayo matongo ntiyari ayabo bwite ariko bari barayabatiye kugira baronke aho va, va. Bamwe muri iyo miryango bavuga ko bafise impapuro ndangatongo kuko ayo matongo bayahawe n'abajoji intwaro batwara ico gihe mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda Jean Claude Barutwanayo arongoye umugwi ujejwe amatongo n'amatungo ya komine amenyesha ko ivyo bibazo bavyize bakaba baratumye ko abakuru b'imitumba irimwo ayo matongo kugira ngo batange umuco ku banyarwanda babaye muri ayo matongo kera abo bafise ivyemezo vy'amatongo nayo avuga ko inyuma yo kuvyiga ayo matongo ashobora kuzobegukira twizere imana asaba abanyabugabira kumenyera gutunga ibintu byabo kizire kwihagira itongo ritari rwabo batandukanye ikintu rusangi n'ikintu cy'umuntu ku giti ciwe mu kirundo anyesi ntawe mpagaze ku bwa radiyo isanganiro urakoze Agnese tuve mu kirundo tuje mu cibitoke naho nyene kubijanye n'amatongo abanyagihugu bitura umugwi ujejwe gupima uburinganire bw'amatongo muri commune Rugombo barawidogera kurihisha amafaranga hakaba naho bakayarenga ibihumbi mirongo itanu musitanteri w'iyo komine amenyesha ko icyo gikorwa kitarihishwa ngo uri muri uwo mugwi ashaka gukorera amafaranga yotanga imihoho n'inkuru tubaza Alexi Ndayiragice bo bamenyesha ko abo baba batunganirijwe ari abo babaha akavuna musase batarinze kubashyira kw'inguvu musanera komine rugombo mana yakiza gilbert aragabisha bari muri uwo mugwi ko kizira gusaba abanyagihugu bariko baratungana abaganiriza amafaranga Musandera irakiza amenyesha ko abakeneye uwo mugwi bariho amafaranga igihumbi gusa kugira abagize uwo mugwi bashike ku matongo yabo aho nayo nyene ngo agatangwa muri banki aho nyine agaca yihaniriza abatware bo hasi basaba amafaranga kugira bashire igikumu ku basezerano y'abantu bagurishije amatongo aho rero ngo agiye kubakurikirana abazofatwa bariko kubaka amafaranga bahanwe muce bitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro arakoze Alexi bubanza naho ngo bazosubira kurimira umuceri haruguru y'ibarabara rikuru rija mu ntara ya Cibitoke bazohanwa hisunzwe amategeko mustaneri wa komine Gihanga ni wabagabisha ahavuga ko ari mu ntumbero yo gukinga ngo ntihasubire gutera umwuzure wononye bitari bike mu gihe c'impeshi naho abarimira mu matongo ya komine naho ngo abarimira mu matongo ya komine hepfo y'ibarabara hafi y'ishyamba kimeza rya rukoko Imodoka zifasha mu gihe cy'impanuka zinjira bigoranye muri amwe mu masoko yo mu gisagara cya bujumbura bikavugwa n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura nyuma y'urugendo rwo gusuzuma rwabereye kuri uyu wa gatatu mu masoko ya ruvumera k'inama na ngagara ambasaderi jean bosco asaba abarongoye amasoko n'abaranguriramwo imirimo kwama bubahiriza inzira imodokari zizimya umuriro zagenewe gucamwo kudafashanya kububakanye mu bikorwa by'uburimyi ngo biratuma imwe mu miryango yo kumutumba mutumba kamaramagambo muri komine butihindi intara ya muyinga itaronka imfungurwa zikwiye zo kubeshaho imiryango bamwe mu bakenyezi baba kuri uwo mutumba bavuga ko ah, abafasha babo babatererana ibikorwa bijyanye n'uburimyi bakijukira kwimba inzahabo ibituma ngo n'umwimbo uba muke n'inkuru tubaza omeyandu wayo naho ku yindi mitumba ho hari abarima n'abatarima kubera nyine inzahabu rimwe na rimwe ngo iyo abagabo babo bagize icyo baronse mu nzahabu baterera abafasha babo mu kubaronsa abakozi banyuranye n'ukuntu umushinga ntaba afise amafaranga abumvikana arashobora kumuha amahera y'abakozi kubera ubu haragwiriye amashyirahamwe y'uburimyi abakenyezi ugasanga baritanga ugasanga hari abakenyezi rero bafise amashyirahamwe yo kurima bakazokwishyuza umwaka uhetse mw'icyo gihe umushinga ntashoboye kuba afise amafaranga ashobora kukurihira mw'abo bakozi bararima bose ukuntu barima kuko mera nk'ubu yakuye mu kirombwe nimba utari ufise itongo ushobora kurigura ahije kurigura rero igisigaye ni imirimo we nimba umugabo utarose umwanya kuja mu ndimiro umudamu uramuha abakozi akajya kubakoresha mu murima kandi umwembe ukaboneka Fidel Tunguhore umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Butihinda amenyesha ko uko kudafashanya mu ngo gutuma ibiciro by'imfungurwa biduga ku isoko iyo ngendo ino irakunda kwibonekeza aho usanga umukenyezi umenga niwe yahariwe ibikorwa byo mu mirima usanga abagabo bitaho ibikorwa byo kujya kwimba inzahabu ibyo rero biraca bigira ingaruka mbi ku rugo kubera umugore amaze kuba ariwe arimira wenyine abana n'umugabo hanyuma kubera kandi imiryango myinshi usanga yimba zahabu uca usanga ibintu ku isoko bizimbye uwo murongozi atangazwa n'ikena gifungurwa mu ngo mu gihe kubwiwe komine butihinda ifise isi yimbuka turabandanya nano makuru igitabo gishasha kirimo amategeko ko kwa muganga kizoba kiraba abakora muri ico gisata bose gushika kujejwe isuku kandi gitegekanya n'ibihano byashikijwe kuri wa gatatu n'umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ruganda rwo kwemeza ibiri muri icyo gitabo n'abakorera muri icyo gisata cyose muganga onesifo nzigira bajya avuga ko hari hakarusho kuko atawuzosubira gusamara ari ku kazi ni igitabo kizoba kirimo nk'amategeko ngenderwa ko iyo umuntu akora kwa muganga akaba arimo ibyo ategereza kwisunga kugira ngo atunganirize neza umurwayi amwituye eh, mu bijyanye n'ibyo yize ingena abikora eka no no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo eh, eh, umwenegihugu yoroherwe agiye kwa muganga hanyuma hakaba harimwo eh, muri icyo gitabo harimwo n'ibihano bimwe bimwe bitekanijwe ku urenze ayo mategeko ari muri icyo gitabo hanyuma bikazofasha kugira ngo umwenegihugu yoroherwe ashyize kwa muganga uwo yitura amwiture hariho ibyo yisunze kugira ngo ntabirenge abirenze naho akabona yuko ashobora guhanwa bibaye ngombwa hahoraho igitabo kimeze nk'uko mugabo cari igitabo eh, cyakozwe hisunzwe ko ukiravye umenga kiraba abaganga gusa ico gitabo kiba kiravuga uno munsi kwa muganga tuzana akarusho kanini kuko eh, hari igihe usanga umuntu yisamaje ariko aratunganyiriza umwenegihugu kwa muganga tugaruke kuri ya nkuru ivugwa mu masoko yo mu gisagara cya bujumbura aho zifasha mu gihe cy'impanuka zinjira bigoranye muri amwe muri ayo masoko bikavugwa n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura nyuma y'urugendo rwo gusuzuma rwabereye kuri uyu wa gatatu mu masoko ya ruvumera k'inama ntangagara n'inkuru tubaza shandodiyo irakoze ubwo rugendo rwatanguriye ku isoko yo mu buyenzi ku muryango w'iyo soko imodoka izimya mu gihe cy'impanuka biragorana ko yindira abayikoreramwo urudandazwa byaboneka ko bari babimenyeshejwe bari bakuye ibidandazwa byabo mu nzira ibitabugige ko imodoka iharengana bigoranye mu isoko yo mu kinama ku muryango kwinjira biroroha buke buke abadandazaho byaboneka ko batari bamenyeshejwe iby'urwo rugendo babonye imodoka ije bihutira gukura ibidandazwa byabo mu nzira naho nyene imodoka kwaca ni buke buke uburongozi bw'igisagara hamwe n'igipolisi kijeje gukinga impanuka bose bemeza ko impanuka ishyitse muri ayo masoko kujimya vyogorana ambasador jean bosco barege ni umuyobozi mwishyikira mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura aho rero twaciye twabonye yuko nko mu ruvumera ibarabara ntirihita neza mbere no ku aho uca winjira n'imodoka mwabonye ko byagoranye kugira ngo ishobore kwinjira aha rero twasabye ko urongoye isoko n'abo bakorana na twebwe twese hamwe cyane cyane n'abenegihugu bakorera muri iryo soko icyo gikorwa bocitwararika cyane cyane ibarabara rikama rihita umwanya wose kuko ikibazo twasanzemo ni uko hariho abantu bahengera tuhavuye bagaca basubizaho ibintu byabo mwabonye ko hariho abariko tugishika baca babiterura birukanka mugabe icyo tugomba kubashibwira ntibakwiye kubikora umengana ukwinyegeza kuko n'inyungu yabo bakwiye kubikora iminsi yose barabararika amarita muri urwo rugendo umuyobozi mwisikira mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura yibukije ko isango ryo kwimuriramwo abahora badandariza hanze y'isoko ya kotebu ari ntabanduka kuri uyu wa mirongo itatu nyakanga urakoze jean dodiyo mu mvugo iremesha kuri uno wa gatatu naho batuyagira ibijyanye n'imvugo ityoza z’abandi ariko abutyoje nabo bakaguhindurira ko shatiye n'iyunge k'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba sigura ko imvugo nk'iyo cyane cyane itangura iyo habaye iyo hadutse ikintu gituma imigwi ibiri itumvikana hariho imvugo zitari nziza imvugo zo gutyoza hariho inyifato usanga n'inyifato atari nziza inyifato zo guhohotera abantu eh, bafise ibintu batumvikana ko mu uwo muhinga aza kuba umutumire wa Radio isanganiro bamwe mu banyagihugu bo mu makomine ya muhanga mu ntara ya kayanza hamwe na ruhororo mu ntara ya ngozi bari mu mashyirahamwe agizwa ahanini n'ugwaruka n’indi migwi barashima ko hamwe christian aid bafatikanije na kaminuza y'ingozi ryabafashije kubaronsa inyigisho zo kwiteza imbere babishikirije ku munsi weje mu nama yari yahuje iryo shirahamwe n'abakorera mu gisata c'uburimyi n'icamagara y'abantu muri izo ntara zibiri vuga undemeshe Mumvugo mvugo iremesha uno munsi umuhinga Chartier niyunge ko mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba aganira na mugenzi wacu obe niyo nkuru ku mvugo yo gutyoza abandi nabo bakaguhindurira ko eh, Chartier niyunge ko umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba reka ndabaramutse mwaramutse neza turi turaganira ku mvugo eh, yo gutyoza abandi nabo bagaheza bakaguhindukirira ko bakagusubiza imvugo nk'iyo mbega ubwa mbere na mbere byotahurwa gute imvugo nk'iyo yo gucyoza abandi maze nabo bakakwishura imvugo nk'izo nyine eh, hari inyifato zitandukanye icyo abantu bakwiye kumva hari inyifato zitandukanye hanyuma abantu ntibagire inyifato zimwe imbere ya bene bihe byo kutumvikana mu nyifatiro zimwe zimwe zitandukanye imbere y'amatati hari abantu baza gukoresha imvugo zimwe n'izindi usanga imvugo zitari nziza murakoze nijya ari izo mvugo zikoreshwa izo mvugo rero zikoreshwa mu gihe hagati y'abantu babiri canke hagati y'imigwi ibiri bafise ibintu byabashikiye ugasanga muri ivyo bintu abantu ntibashoboye kumenya ingene bavyifatamo hanyuma eh, ntibashoboye kuronka ingene bagira inyifato nziza hanyuma bakabibamo igihe kirekire bamaze kubibamo igihe kirekire haragera igihe rero bya bintu biza kuduga mu vyiyumviro vyabo no mu mitima yabo bakamera nk'abadundumiwe umuntu naho yoca yifata gute izo mvugo zishyitse e, mu bisanzwe abantu barakwiye kumenya yuko umubano hagati y'abantu n'abandi kuva kera mu bihugu bitandukanye mu moko atandukanye umubano rimwe na rimwe hari igihe ugasanga abantu barapfuye ibintu abantu ntibumvikanye ibyo ni ibintu abantu bakwiye kumenya ko ari ibisanzwe ariko mu kutumvikana abantu barakwiye kumenya yuko Oh, gutyoza cyangwa gukoresha imvugo ititura uwundi cyangwa abandi si byiza rero bishyitse abantu bagakoreshwa kubera iyo mvugo yo gutyozwa icya mbere barakwiye eh, kwama biteguye kwakira amajyambere cyangwa imvugo atari nziza muri uko kwakira iyo mvugo itari nziza bagaheza bakiyumvira ingene boshobora gusubiza bene iyo mvugo ariko nabo bakoresheje amajambo meza kuko umuntu agututse nawe ukamutuka mu bamusa mbega mu guheraheza umuntu yo kwirinda gute gutwarwa n'agashavu ni byiza ubwa mbere kwama bafata ibihe byo kurimbura kwirimbura cyangwa imbega n'uruhe ruhara twe dufise ubwa mbere uruhara dufise mu biriko biraba n'uruhe ubwa kabiri uruhara twogira kugira ngo ibintu bishobore eh, gutorerwa umuti n'uruhe ni ukuvuga ubwa mbere ni uruhara rwo kuraba ko hari icyo umuntu yatereye kugira ngo ibyo bintu bibe uko bimeze ubwa kabiri ni uruhara rw'icyo umuntu yashobora gukora